음, 아, 일어나세요. Wake up! Wake up! 지금 몇 시인지 아니? 어머니가 많이 걱정하셔. 빨리 학교 나가야지. 안 일어나십니까? 아, 일어나면 뽀뽀해주려 그랬는데. 안녕. 일어나. 일어나. 어우. 일어나.